ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا نقا يقيني yakini موسى إشارة ishara tisa Waulize wana wa Israeli alipowafikia na Firauni akawaambia, hakika mimi na kuona wewe Musa umerogwa. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا Musa akasema, wewe unajua bila ya shaka kuwa haya hakuyateremsha ila Mola mlezi wa mbingu na ardhi ili kuwa ni ushahidi wa kuonekana. Na hakika mimi bila shaka na kuona wewe Firauni huwa umekwisha angamia. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا Basi Firauni akataka kuwafukuza katika nchi. Kwa hivyo tukamzamisha yeye na waliokuwa pamoja naye wote. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا Na tukawaambia baada yake wana wa Israeli, kaeni katika nchi. Itapokuja ahadi ya akhera tutakuleteni nyote pamoja. bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira, na kwa haki tumeiteremsha na kwa haki imeteremka, na hatukukutuma ila uwe mbashiri na mwonyaji. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا Na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali ili uwasomee watu kwa kituo na tumeiteremsha kidogo kidogo. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا Sema, iaminini au msiamini. Hakika wale waliopewa elimu kabla yake wanaposomewa hii huanguka kifudifudi wanasujudu. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا na wanasema subhana rabbina ametakasika mola wetu mlezi hakika ahadi ya mola wetu mlezi lazima itimizwe wayakhiruna liladhqani yabkuna wayaziduhum khushu'a Na huanguka kifudifudi na huku wanalia na inawazidishia unyenyekevu.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 Na sisi tulimpa Musa ishara tisa wazi, na juu ya hivyo wakakufuru. Na Firauni akasema, hakika mimi na kuona wewe Musa ni mtu lirogwa. Hizo ishara tisa ni fimbo, pili mkono mweupe, tatu tufani, Nne nzige na vyura na chawa na damu Tano ukame na upungufu wa mazao Sita kupasuka bahari Saba kutimbuka maji baharini Nane kuninginia mlima kama kivuli Na tisa kusemezwa na mola wake mlezi Musa akasema ewe Firauni Unajua vyema kuwa aliziteremsha ishara hizi ni mola mlezi wa mbingu na ardhi kwa nini yeye ndiye mwenye kuweza hayo? Nazo ishara hizo ziwazi zinakuonyesha kweli wangu, lakini wewe unafanya kiburi na inadi tu. Na hakika mimi na kuona wewe Firauni kuwa ni mwenye kuangamia ikiwa hutoache na yako. Firauni akashikilia uasi wake, akataka kumtoa Musa na wana wa Israeli katika nchi ya Misri, tukamzamisha yeye na askari wake wote. Tukamvua Musa na kaumu yake na baada ya kumzamisha Firauni tukasema kuambia wana wa Israeli kaeni katika nchi takatifu iliyoko Sham ukija wakati wa hai wa pili tutakutoweni makaburini kwenu kwa mchanganyiko kisha tutakuhukumuni kwa uadilifu na tukuiteremsha Qur'ani ila kwa kuunga mkono hikma Mwenyezi Mungu iliyopelekea kuteremshwa kwake nayo hiyo Qur'ani kwa dhati yake haikuteremka ila kuwa imekusanya ukweli wote Kwani itikali zake ndizo zilizo sawa na hukumu zake ndizo zilizonyoka na wewe we nabii hatukukutuma ila uwe mbashiri wa kuwabashiria pepo wenye kuamini na mwonyaji kuwaonya wanaukanya moto basi wewe huna jukumu lolote ikiwa wao hawaamini na hii Qurani tumeigawa na tumeiteremsha kipande kipande kwa muda mrefu ili uwasomee watu kwa taratibu wapate kufahamu tumeteremsha kidogo kidogo kwa utulivu bila matatanisho. Waambie makafiri wa maka kwa kuwatisha, jichagulie ni nafsi zenu mlitakalo, kuiamini Kurani au la. Kwani hakika waliopewa elimu sawa na fahamu barabara kabla kuteremka kwake, wakisomewa Kurani huangukia kwenye nyuso zao kwa kusujudu na kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu. Na wao husema Mola wetu mlezi ametakasika na ila ya kwenda kinyume na ahadi yake ya kuneemesha na kuadhibu aliyoahidi. Kwani ahadi yake lazima itimie bila shaka yoyote. Na huangukia tena kwenye nyuso zao mara ya pili wakilia kukumhofu Mwenyezi Mungu na Kurani na wazidishia unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu. Waambie hawa washirikina mwiteni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah au jina la Rahman kwani jina lolote mwitia ni zuri. Yeye mtukufu ana majina mengi mazuri mazuri. Wala hamdanganyikiwi kwa kutumia majina mengi kuwa kwa hivyo mwenye kuitwa ni zaidi ya mmoja. Na unaposoma Kurani katika sala zako, basi usipaze sauti yako wakasikia washirikina wakakusibadi na wakakuudhi. Wala usifanye kwa siri hata waumini wakawa hawasikii kuwa katikati katika kusoma kwako. Nasema alhamdulillah himili zote yani sifa na shukrani ni za Mwenyezi Mungu ambaye hakuzaa mwana kwani hamhitaji wala hana mshirika katika ufalme kwani yeye peke yake ndiye aliuanzisha wala hana msaidizi wa kumtia nguvu kwa udhaifu fulani unaompata na mtukuze Mola wako mlezi kwa utukufu mkubwa uliolaiki naye.